So my, my name is uh, Matthew. I'm the pastor here at uh, Calvary Chapel. Matthewnak hívnak, és én Tatabánya. vagyok itt a Tatabányai Golgotának a lelki lelkipásztora. This is my wife Melinda. És én vagyok a felesége Melinda. And uh, she'll be my Hungarian voice today. És én vagyok most a magyar hangja a And uh, we're we're church that, that wants to be faithful to the word of God. Egy olyan gyülekezet vagyunk, akik szeretnének hűségesek maradni Isten igéjéhez. You know, we believe that it's the Word of God that shapes our lives. amely a szívünket, életünket. And so we usually just like to go through books of the Bible. szeretünk így versről tanulmányozni könyveket a Bibliából. There's all sorts of exceptions, but this is the way we generally like to study the Bible. Sok kivétel van de úgy általában sorba menni egy, egy bizonyos And sometime in the summer we started the book of Genesis. És nyáron első könyvét. You know, the beginning of all things. Mindennek a kezdetét. You know, the beginning of of life and az élet kezdetét. The beginning of the family, the beginning of society. A család, a társadalom kezdetét tanulmányoztuk. The beginning of everything except God. Mindennek a kezdetét, kivéve Istennek. Because God has no beginning. Mert Istennek nincsen kezdete. And no end. És nincsen vége. And uh, we we began to see uh, in God's dealing with Abraham that, he, that that, that, this is kind of the beginning of God's plan of redemption. <clears throat> <clears throat> ahogy Isten bánt Ábrahámmal, hogy ez volt igazán az ő megváltó tervének a kezdete. You know, at the very beginning when Adam and Eve sinned, he told the snake, he said, watch out because the woman's going to have a child who will crush your head. És ugye az történt, amikor Ádám és Éva végkezett, hogy, hogy meg lett mondva a kígyónak, hogy lesz az embernek és az asszonynak egy magja, aki el fogja taposnia a te fejedet. And, uh, and we see now God is choosing Abraham. He's saying, that son will come through your family, Abraham. És ugye most Isten már megmondta Ábrahámnak, hogy az ő magján keresztül, az ő családján keresztül fog jönni ez a bizonyos fiú. By you, Abraham, all the nations of the world will be blessed. És eh, azt mondja neki Isten, hogy Ábrahám, rajtad keresztül fogom megáldani a világ összes nemzetségét, nemzedékét. That includes you and me. És ez eh, téged és engem is magába foglal. Because God chose Abraham, and then he chose Isaac, And then he chose Jacob. Először ugye kiválasztotta Isten Ábrahámot, utána Izsákot, rajta keresztül Jákobot. Then he, then he chose Judah. És aztán Judát. You know, it just goes on and on. And then he chose, tovább chose, folytathatnánk a sort. Then he chose a girl in Bethlehem. És aztán kiválasztott egy lány Bethlehemben. Well, she wasn't in Bethlehem, she was in Na Nazareth. Máriát, ugye akkor ő még Názáretben volt that through her that the Messiah would come. Hogy ő rajta keresztül jöjjön el a messiás. He would bring blessing to all of us. És ő mindenkinek áldást hozzon. By taking care of our greatest problem. Azzal, hogy megbírkózik a mi legnagyobb problémánkkal. And your greatest problem isn't your Schweizer hitel, you know. És a, a te legnagyobb problémád az igazán nem a svájci hiteled. It's not your boss at, you know, at work. Vagy a munkahelyeden a főnök. Your greatest problem isn't you know, the fact that you married that guy that you shouldn't have. És nem, az, <laughs> nem, még az sem a legnagyobb problémát, hogy esetleg egy olyan valakihez mentél férjhez, akihez talán nem kellett volna. Your greatest problem isn't that, you know, you have some, you know, some problem. Vagy hogy bármifajta ilyen földi problémád van. Like depression. Például depresszió. Bad eyes. Vagy rossz a látásod. Or bad, bad leg. Vagy a, a rosszul jársz. Your biggest problem isn't cancer. És még a rák sem a legnagyobb problémád. Your biggest problem is that you're separated from God because of sin. a legnagyobb problémád az, hogy el vagy választva Istentől a bűn miatt. That's humanity's greatest problem. Az emberiségnek ez a legnagyobb gondja. And Jesus came to solve that problem. És Jézus azért jött, hogy ezt a problémát megoldja. And if you are in Christ now, if you put your faith in him, és hogyha Krisztusban vagy, a hitedet belé helyezted, You have a relationship with God through faith right now. Akkor Istennel kapcsolatod lehet hit által. Which will someday be sight. És ez egy nap már látássá fog változni. And this is the this is the this is the big story of the whole of the Bible from beginning to end. How is God going to bridge the gap? És ez igazán a Biblia nagy története, nagy elbeszélése az elejétől a végéig, hogy hogyan fogja Isten áthágni ezt az akadályt az ember és, és önmaga között. And the New Testament often talks of Abraham. He's an important character. És az Új Szövetségben is sokszor olvashatunk Ábrahámról, ő egy nagyon fontos személy. And that's why, you know, we have, I don't know, 10 or 12 chapters devoted to him in the, in the book of Genesis. Ezért van a, a, a Mózes első könyvében is 10-12 fejezet, amely róla szól. He's an important person. Mert ő egy fontos személy. And that's why, because God chose him. És ezért fontos, mert Isten őt választotta ki. Not because he was better than anybody. Nem azért, mert ő jobb volt, mint bárki más. He was a he was a, an idol worshipper just like everyone around him, just like his neighbors. Bálványokat imádott, csak úgy, mint a, a szomszédai, a fele barátai. But he chose him to bring forth a family, a culture, a nation, and ultimately the Messiah. Isten azért választotta ki őt, hogy majd belőle származzon egy család, egy, egy kultúra, egy, egy nemzet, amely majd a messiást elhozza közé. So we're in Genesis chapter 15. Tehát Mózes első könyvének 15. részénél vagyunk. And uh, it starts out, it says, after these things. Úgy kezdődik, hogy ezek után So after these things, what, what things took place beforehand? Tehát mik történtek ezelőtt? Well, last week we looked at uh, this interesting uh, story of Lot, his nephew, being captured by kings from the north. Múlt héten megnéztük ezt a nagyon érdekes történetet, amikor Ábrahámnak az unokaöccsét, Lótot, elfogták ezek az északi királyok. And Abraham took his 318 men. És Ábrahám fogta a 318 emberét. And he chased these kings. És üldözte ezeket a királyokat. He attacked them. Megtámadta őket. Uh, he was greatly outnumbered, but he won the battle. Attól függetlenül, hogy ők sokkal többen voltak, mint ő, mégis legyőzte őket. He freed Lot. Kiszabadította Lótot. And as he came back down to, toward where he lived, és ahogy visszatért a, a lakhelye közelébe, he met two kings in a field, the king of Sodom and the king of Salem. Két királya találkozott Sodoma és Sálem királyaival. And uh, the king of Salem we talked about how what an interesting character was. His name is Melchizedek. És beszéltünk egy kicsit Sálem királyáról, akinek a neve Melkisédek, hogy milyen érdekes figura volt ő. And just like Jesus, he Jézus, brought bread and wine to Abraham. Jézus, hogy hasonlóan kenyeret és bort hozott Ábrahámnak, hogy táplálja őt. He was a worshipper and a prophet of the Most High God. Ő egy, egy ö, dicsőítő volt, és egy próféta, a magasságos Isten papja volt. And he blessed Abraham. Megáldotta Ábrahámot. And after these things, és ezek után, it says, the word of the Lord came to Abram in a vision. Itt szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Fear not, Abram, I'm your shield, your reward shall be very great. Ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok neked, jutalmad felette igen bőséges. First thing God says to Abram. Ez az első dolog, amit Isten mondott Ábrahámnak. Don't be afraid. Hogy ne félj. Don't be afraid. Ne félj. Did uh, Abraham have reason to be afraid? Volt Ábrahámnak oka a félelemre? I mean, he just went and challenged four kings. Ő most győzött le éppen négy királyt. I mean, he's basically like, you know, he's he's He just got his all his you know, shepherds together from the field. Come on, guys, let's go. Összehívta az összes pásztorát, ugye a földekről, hogy gyertek, akkor menjünk. You know, and he, against great odds, he beat these northern kings. És minden, minden esély ellenére, vagy esélytelenségéből legyőzte ezeket a királyokat. What's stopping these kings from marching back down and crushing Abraham. Hát igazán mi állíthatná meg ezek a, ezeket a királyokat, ha úgy döntenének, hogy szépen levonulnak és, és legyőzik Ábrahámot, bosszút állnak rajta. So I think he had reason to fear. Tehát gondolom, hogy azért voltok a félelemre. If you also remember, uh, uh, when he talked to the king of Sodom, the king of Sodom says, keep all the stuff. Just give me the people. Ahogy emlékeztek, hogy Sodoma királya viszont azt mondta neki, hogy tartsd meg az összes dolgodat, jószágodat, de az embereket ad nekem maybe, maybe Abraham was having second thoughts. Maybe that wasn't the best decision to make. Lehet, hogy Ábrahám itt kezdte meggondolni magát, hogy hú, hát talán nem jól döntöttem. You know, uh, here God has promised me this land, but I, I don't own any of it. Hát itt Isten megígérte nekem ezt a, a földet, de igazán nem, nem birtoklom ezt. Maybe I should have said yes to all the wealth. Lehet, hogy igent kellett volna mondanom erre a sok vagyonra. You know, more servants, more wealth. Hogy, hogy lett volna még több szolgám, még több, még több javam. Then maybe I could take the land. És akkor én elfoglalhatnám ezt a földet. Or maybe I could buy the land. Vagy megvásárolhatnám. But, but God said he would give Abraham the land. De nem, Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy ő neki adja ezt a földet. So we find Abraham in, in a state of contemplation, fear. <sighs> What is, you know, God, how are you going to do this that you promised. Tehát itt van Ábrahám ebben a helyzetben, gondolkodik, és talán fél is, hogy Istenem, hogy fogod végrehajtani azt, amit megígértél nekem. And God says, fear not. És akkor Isten erre azt mondja, hogy ne félj. And I didn't look them up. Nem néztem meg. But uh, they say that there are 365 commands from God in the Bible. De fear not. mondják, hogy 365-ször szerepel a Bibliában az, hogy ne félj. Don't be afraid. Hogy ne retteg. 365. The most it's it's the it's the the promise that is repeated the most often. Igazán ez az a az a kérés vagy az ígéret, amit a legtöbbször uh, ismétel az ige. Don't be afraid. Ne félj. Do you have reason to be afraid? Van van okod a félelemre? You know, don't know if your job's gonna hold out. Nem tudod, hogy megmarad-e az állásod. You know, our lives are so fragile, aren't they? Annyira törékeny az életünk, nem? And we have lots of reasons to be afraid, don't we? És igazán sok okunk lehet a félelemre. But maybe God put 365 de lehet, hogy Isten azért tette be Fear not. ezt a ne félj parancsot, vagy kérést 365-ször az igébe. Because he knows that we have 365 days of the year. Mert tudta, hogy 365 napból áll egy in, év. In which we can be afraid. És minden <laughs> napon tudunk félni ezek közül. We, we have 365 opportunities to be afraid 365 in a year, right? lehetőségünk van évente arra, hogy féljünk. Like I said, I didn't, I didn't count them. És tényleg nem számoltam meg, hogy ennyi van-e valóban. But it does show up an awful lot in the Bible. De tényleg azt mondhatjuk, hogy Don't nagyon sokszor előfordul az igében, hogy ne félj. I don't know what you're going through. Nem tudom, hogy te mind mész keresztül. But uh, perhaps the Lord say to you today, don't be afraid. De lehet, hogy az Úr épp neked mondja azt, hogy ne félj. Don't be afraid about you know, your job, your ne health. Ne félj a, a munkáddal, vagy az egészségeddel kapcsolatban. Don't be afraid about your kids. Vagy a gyermekeiddel kapcsolatban. Don't, don't worry. Ne aggódj. No, that's the way Paul said. He says, don't worry. Igazán Pál így mondja, hogy ne aggódjatok. But in everything, give thanks. Hanem mindenben adjatok hálát. Don't worry about anything. Ne aggódjatok semmi felől. But pray. Hanem imádkozzatok. Don't be afraid. Ne féljetek. Trust God. Higgyetek, bízatok Istenben. And God says to Abraham, He says, I am your shield, and your reward will be very great. És azt mondja itt Isten Ábrahámnak, hogy én pajzsod vagyok neked, jutalmat felette igen bőséges. You, are you afraid of those kings? Félsz azoktól a királyoktól? What's stopping them from coming and attacking you? Mi állítja meg őket, hogyha akarnak ellenet támadni? Mi? Hát én. <laughs> I am stopping them from attacking you. Én állítom meg őket, hogyha meg akarnak téged támadni. I will be your shield. Én leszek a te pajzsod. I will protect you. Én foglak téged megvédeni. And I will be your and, and your reward shall be great. És neked nagy lesz a jutalmad. You did well to say no to the reward from the king of Sodom. Jól tetted, hogy nemet mondtál arra jutalomra, amit Sodoma királya ajánlott you, fel. You will receive a reward from me. Mert tőlem fogod megkapni And jutalmadat. És ez nagyszerű, bőséges lesz. But now we see what's really on Abraham's heart. De most nézzük, hogy mi is van igazán Abrahamnak a szívében. Verse Two and three, please. A kettes hármast olvassuk. Ábrahám ezt mondta, Uram Isten, mit adnál nekem, hiszen magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszi Eliézer. Majd így folytatta Ábrám. Íme nem adtál nekem magzatot, és íme házam szolgaszülöttje lesz az örökösöm. Now, when, when God first spoke to Abraham, he was 75 years old. Amikor Isten először szólt Ábrahámhoz, akkor ő 75 éves volt. We know that from chapter 12. A 12-es uh, részből tudjuk ezt. In chapter 16, he'll be 86 years old. A 16-os uh, fejezetben már, már 86 éves lesz. So we know he's somewhere between 75 and 86 years old. Tehát tudjuk, hogy ez most a 75 és a 86 uh, éves kora közötti időszakban zajlik. And he's wondering, how is God going to make a great nation out of him. He has no children. Azon gondolkodik Ábrahám, hogy hát hogyan származik belőlem egy nagy nemzet, egy nagy nép, hiszen hát nincsen gyermekem. And, uh, and he says, Lord, how will this happen? És akkor kérdezi az urat, hogy hát ez hogy fog megtörténni? Maybe God, maybe you think that this servant of mine, Eliezer, maybe, maybe is he Is he the promise? Talán azt gondolod, Uram, lehet, hogy ez a szolga, a damaszkuszi Eliézer, tehát ő a megígért fiam. But verse 4 says, Behold, the word of the Lord came to him, This man shall not be your heir. A négyes versben viszont azt olvashatjuk, ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd. Your very own son shall be your heir. Hanem az, aki ágyékodból származik, az lesz az örökösöd. No, Abraham, I'm counting on you to have a son. Nem, nem, Ábrahám, nem az Eliezer lesz az örökösöd, hanem a te saját fiad. And then I love these next two verses. És nagyon tetszik az ezt követő két vers. Aztán kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki, így lesz a te utódod is. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Now, um, we're going to see in verse 17 that the sun goes down. Látjuk a 17-es versben, hogy lemegy a nap. And right, you can only see stars at night, right, when it's dark. És ugye a csillagokat akkor láthatjuk, amikor lement a nap, vagyis hát sötét van. And Abraham does a lot of work uh, in, you know, verse, between verses 8 and 15. He cuts up animals. És a 8-as és a 15-ös vers között Ábrám nagyon sokat dolgozik, majd meglátjátok, hogy felvagdossa az állatokat. You know, he scares away birds. Elküldi a madarakat. And so this either happens the night before, Tehát ez vagy az előző este történt, or perhaps vagy esetleg early in the morning. nagyon korán reggel. How many of you uh, wake up early and you just can't sleep? Hányan vagytok, akik korán fölébredtek, és nem tudtok aludni? You're full of concerns and cares. Aggódtok, gondjaitok vannak, igen, van <laughs> feljelentkezőnk. Okay, I'm not, I'm not up in the morning. Én nem vagyok ilyen, már mint a Matt nem olyan. I do my worrying in the at night. Én este aggódok. Uh, my wife does her worrying in the morning. Én, már de én pedig reggel. Yeah. Vagy hajnalban. I, I, I, just, I, just, I just imagine Abraham is just up, you know? Én, én, én csak el tudom képzelni, hogy Ábrahám csak fenn van, tehát nem tud aludni. He's, it's three in the morning, he can't Mondjuk sleep. Hajnali három óra, nem tud aludni. And he's going, God, what, what is the purpose of all this? És akkor kérdez Istent, hogy most mi ennek az egésznek a célja? You, you called me out of my homeland. Elhívtál engem a szülőföldemről. You know, I'm, I'm living here by these oak trees. Itt, itt élek mellett a tölgyes mellett. In a tent. Egy sátorban. You know, I went down to Egypt once, that didn't work out so well. Egyiptomba mentem egyszer, az se nagyon jött össze. You promised me this land. I, I don't know what to do. Megígérted nekem ezt a földet, és nem tudom, hogy most mit csináljak. And you promised that I would have a big family. És azt is megígérted nekem, hogy nagy családom lesz. It's not even one. I, have no, I have no children. Nincs, not even one. Nincs gyerekem, még, még egy sincs. Can you imagine it? El tudjátok ezt képzelni? Do, do any of you have those kind of early morning conversations with God? Vannak ilyen kora reggeli vagy hajnali beszélgetéseitek Istennel? I thought things would turn out a little different than they hát, have. Istenem, lehet, hogy, hogy uh, úgy gondoltam, hogy kicsit másképp alakulnak majd a dolgok, mint ahogy valóban alakultak. Abraham, and God says to Abraham, és akkor erre Ábrahámnak azt mondja Isten, come out of your tent. Gyere ki a sátrakból. look at the sky. És nézd meg az eget. Can you count the stars? Meg tudod számolni a csillagokat? I know in one of our children's books, van egy gyerekkönyvünk. Or children's Bibles. Egy gyerekbiblia. You know, it writes about Abraham saying, okay, one, akkor Abraham, tehát írja a kis történetet, hogy Abraham elkezdi számolni a csillagokat. Egy, kettő, There He gets up to 9,942,060 What was that? <laughs> Elkezdi számolni, és akkor eljut 9 millió 945 ezer 400, mennyi is volt? Na, akkor kezdjük előre <gasps> One. Megint egy, kezdjük <laughs> Of course, can you count stars? Persze, hát meg tudjuk számolni a csillagokat? Yes, you can count stars. Igen. Can you count them all? De mindegyiket meg tudjuk no, számolni? Nem. No, and I, and okay, and don't think that Abraham was seeing the same sky that you see. És eh, ne gondoljátok azt, hogy Ábrám ugyanazt az eget, vagy égboltot látta, amit mi. I mean, here in Hungary, we go outside in the middle of the night and we just see a hazy, you know, uh, sky filled with reflection from the city. Mi itt Magyarországon kimegyünk a, az éjszaka jégboltot nézni, és akkor ilyen kis ködös, párás eget látunk, és ugye látjuk a, a lenti világosságnak a tükröződését, tehát a lámpákat. We can see a lot of stars But Abraham could see way more stars. Tehát mi is sok csillagot látunk, de Ábrahám sokkal többet lát. He's in the desert. Ő ugye ott van a sivatagban. Clear sky. Gyönyörű tiszta az ég. No, no lights from the city. Nincsen a városban világosság, ami tükröződne. Have you ever been in the desert? Voltatok már a sivatagban? Have you ever seen the sky like? És láttátok ott az égboltot? It's incredible. Ez bámulatos. God says to Abraham, look, look up, look up to the heavens. Azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy nézd meg az eget. Don't, don't look at what's going on around you. Ne nézd le és a körülményeidre. Look up to the heavens. Nézd föl a mennyre. And number the stars if you can. És számláld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. You know, I dare you, give it a try. Na, kihívás, tessék, meg tudod számolni? So shall your offspring be. Így lesz a te utódod is. Now, I don't think God is saying, As many as there are stars, that's how many children you'll have. Nem azt gondolom, hogy Isten azt mondja, hogy pontosan annyi gyermeked lesz, mint ahány csillag van az égen. I think what he's saying is, as the stars are uncountable. Talán azt mondja ezzel, hogy ugyanúgy, hogy a csillagokat se tudod megszámolni. So your children will be uncountable. Így lesznek a te utódaid is megszámlálhatatlanok. And we know that from Abraham came, you know, Arab nations, és tudjuk, hogy Ábrahámtól származtak, Ismaelen keresztül az arab nemzetek is. Through Isaac came the Jewish people. Izsákon keresztül pedig ugye a zsidó nép. Uncountable. Nem tudjuk megszámolni, hogy hány ember származott But we also know from Galatians 3 de a Galata 3-ból azt is tudjuk, that all of us who walk in faith, hogy mindannyian, akik hitben járunk, we are children of the father of faith. Mi a hit atyának a gyermekei vagyunk. We, we are counted among Abraham's children. Minket is beleszámolnak Ábrahám utódai közé. Uncountable. Ez már tényleg megszámlálhatatlan. Uncountable. Nem lehet megszámolni. And then verse 6 says, and he believed the Lord. És hatos vers pedig azt mondja, hogy Ábrahám hitt az Úrnak. And he counted it to him as righteousness. Aki ezért igaznak fogadta előtt. And it would be great to spend a couple hours talking about this verse. És tök jó lenne, hogyha néhány órát tölthetnénk azzal, hogy erről az egy versről beszélünk. Righteousness means to have a right relationship with God. Mert az, hogy Ábrahám igaz volt, az azt jelenti, hogy, hogy jó vagy helyes volt a kapcsolata Istennel. It's a, to have a right relationship with God means you're not fighting against God. Ez azt jelenti, hogyha valakinek ilyen a kapcsolata Istennel, hogy nem küzd, nem harcol ellene. you're not critical of God. Nem kritizálod őt. It, it, it means that God has no um, criticism with you. Ez azt jelenti, hogy Isten sem kritizál téged. You know, if you have kids or if you are kids, you, you, you know those times, right? És hogyha vannak gyermekeid, vagy te vagy olyan korú, hogy a szüleiddel vagy. When you have a righteous, a right relationship with your parents or with your children. Tudod, hogy milyen az, hogyha jó a kapcsolatod, vagy igaz a kapcsolatod a szüleiddel, vagy a gyermekeiddel. You're sitting around the dinner table, laughing, talking. Ültök a vacsoránál, és beszélgettek, right? nevettek együtt, és ez egy nagyon-nagyon jó. Here Abraham isn't full of pride. Itt is Ábrahám nincs tele büszkeséggel. He's not full of doubt. Nincs tele kételkedéssel. He's looking at the stars in wonder. Hanem csak ámulattal nézi a csillagokat. God, you made these. Istenem, te alkottad ezeket. I don't even know what they are. They're just these lights in the what are, you know, what azt sem tudom, hogy mik ezek, hogy hogy, hogy tudtad ezeket away elkészíteni, és milyen messze vannak, csak csodálom őket. This is how it works. Így működik ez. For us as well. Számunkra is. Do you want to have a right relationship with God? Szeretnél igaz kapcsolatot Istennel? Do you want to have a, that kind of relationship with God where you're enjoying each other's company? Szeretnél egy olyan kapcsolatot Istennel, ahol élvezitek egymás társaságát? You want to have that kind of relationship with him where where you can just sit in his presence? Szeretnél egy olyan kapcsolatot Istennel, ahol csak csak ülhetsz az ő jelenlétében. To be righteous. Szeretnéd igaz lenni? The only way that happens is through faith. Ez csak a hiten keresztül valósulhat meg. He believed. Mert Ábrahám hitt. And God counted it to him as righteousness. És Isten igaznak fogadta előtt. the, it works the same way for us. Ugyanígy működik ez velünk is. Every religion in the world, and many Christian religions too. Sok vallás, igazán minden vallás a világon és sok keresztények között megtalálható vallás is. Say that if you want to have a good relationship with God, you have to do a bunch of stuff. Azt mondják, hogy ha szeretnél jó kapcsolatot Istennel, akkor neked kell ezért dolgokat megtenned. You got to do it. Neked kell cselekedned. You got to go to this place and pray. Ide menjél erre a helyre, ott imádkozz. You got to you got to give this much money away. Ennyi, ennyi pénzt adjál, Istennek adakozz. And then there's a bunch of things you can't do, like you can't drink that, you can't eat that. És akkor vannak uh, ugye tiltó listák, azt nem eheted, azt nem ihatod. And if you do all these things, és ha majd ezt mindezeket a dolgokat megteszed, you'll have a right relationship with God. Akkor majd jó lesz a kapcsolatod Istennel. But it doesn't work that way. De ez így nem működik. Because God doesn't want us to boast in His presence. Azért, mert Isten nem akarja, hogy mi dicsekedjünk az ő jelenlétében. He doesn't want us to stand in His presence and say, look at all the things I did. Nem akarja, hogy úgy álljunk majd a jelenlétében, hogy nézd, én mennyi mindent megcsináltam. He wants us to stand in His presence in thanksgiving. Azt akarja, hogy úgy álljunk előtte, hogy hálás a szívünk. Oh Lord, look at all the things you did. Uram, nézd, hogy te mennyi mindent tettél az életemben. You sent your son. Te elküldted a fiadat, to pay for my sins. hogy megfizessen az én bűneimért. Our, our lives of faith are not lives, are, are, are, they're not about the things that we do for God. A hitben élt élet nem arról szól, hogy mi mit teszünk meg Istenért. But it's about the things that God has done for us. Hanem arról szól az egész, hogy Isten mit tett meg értünk. Do you believe it? Hiszed ezt? You know, I imagine it was difficult for Abraham Én azt gondolom, hogy ez nehéz lehetett Ábrahámnak, nehéz lehetett ezt elhinni. But our situation isn't much different. De a mi ö, helyzetünk sem sokban különbözik. I would actually say ours is a little easier. Én azt gondolom, talán még könnyebb is. Here, God is asking Abraham to trust him for future things. Itt ö, Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy, hogy bízzon benne a jövőt illetően. There's going to be a son. Hogy lesz majd egy fiú. You know, there's going to be blessing. Lesz majd áldás. But God is calling us to trust Him because of what is hard, what has already happened. Isten viszont minket úgy kér meg arra, hogy bízunk benne, hogy már egy csomó minden megtörtént. Trust me. És azt mondja, hogy bíz bennem. I've shown you that I love you. Hiszen már megmutattam, that's, hogy szeretlek. share communion every time we come together. Ezért veszünk együtt úrvacsorát, amikor összejövünk. We remember the cross. Mert emlékezünk a keresztre. Do you believe it? hiszed ezt? Do you believe that that man dying on the cross had anything to do with your sins? Hiszed-e azt, hogy az az ember, aki ott meghalt a kereszten, az a te bűneidért tette ezt. Of course, of course we do. That's, that's the good news of the gospel. Persze, hogy elhiszük, hiszen ez az evangéliumnak a jó híre. Do you believe that God the Father loves you? Hiszed-e azt, hogy Isten az Atya szeret téged? Sometimes as Christians we say, oh, God loves the church, God loves people. Néha keresztényként ugye azt mondjuk, hogy Hát Isten szereti az ő egyházát, Isten szereti az embereket. Do you know God loves you? De Isten szeret téged. He loves you. He knows your name. Ő szeret téged, és tudja a nevedet. And we look at the cross and we go, yes. És oda nézünk a keresztre, és azt mondjuk, hogy igen, ez igaz. Abraham's looking forward, we're looking back to the same event. Abraham előre néz, mi pedig hátra, visszafele nézünk ugyanarra az eseményre. To the same son. Ugyanarra a fiúra nézünk. Son of God. Isten fiára. Jesus Christ is his Jézus name. Krisztus az ő neve. The superhero. Ő a szuperhős. The Messiah. Ő a messiás. Who came to make a way for us to have a relationship with the Father. Aki eljött, hogy utat készítsen nekünk ahhoz, hogy kapcsolatba lehessünk az atyával. And I think, you know, we pause here and we think about Abraham. Azt hiszem, hogy itt megállhatunk egy kicsit, és elgondolkozhatunk Ábrahámon. Because like us, he's filled with fear. Ugyanúgy, mint mi, ő is tele volt félelemmel. He's filled with questions. Kérdésekkel. He doesn't see the promises of God. Nem látja Isten ígéreteit. Just like us. Ugyanúgy, mint mi sem. And yet God says, trust me. És mégis Isten azt mondja neki, hogy bízzál bennem. I made the stars. Én alkottam a csillagokat. You can trust me. Bízhatsz bennem. And I think he's telling us the same thing today. És azt hiszem, hogy ma nekünk ugyanezt mondja. You can trust me with your life. Hogy megbízhatsz bennem az I'm életedet. Trustworthy. Illetően én megbízható vagyok. I've made the stars. Hiszen én alkottam a csillagokat. I do want to finish the whole chapter. Tényleg be akarjuk fejezni az egész fejezetet. <laughs> Yeah, go ahead and read. I, I might stop you sometimes. Just go ahead and read from verse 7. Hetes verstől, tehát olvassuk. Azután így szólt hozzám, én vagyok az Úr, aki kiosztalak téged Úr Kászlinból, hogy neked adjam a földet, e földet örökségül. Ábrám pedig ezt mondta, Óram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? Az Úr erre azt felelte neki, hoz nekem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta azért mindezeket, és kétfelé hasította őket, és mindegyiknek a felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította kétfelé. És ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elűzte őket. Okay. So what, what we're seeing right now is, um, is, a, is an is a, is a, is a covenant. Amit itt látunk, az egy szövetségkötés. Covenant is kind of like a contract. Szövetség uh, ahhoz hasonló, mint ami egy szerződés manapság. But it's, it's, a, it's a special kind of contract. De ez egy különleges szerződés. And, um, and when God makes a covenant with people, és amikor Isten szövetséget köt az emberekkel, it's not made through negotiation. Az nem ilyen uh, megbeszélésen, tárgyaláson alapszik. God God has the right to dictate the terms of the covenant. Istennek megvan ahhoz a joga, hogy ő diktálja a feltételeket. So he didn't sit down with Abraham. So, okay, I give you son, you give me, you know, like, okay. Tehát nem ült le Ábrahámmal így egyezkedni, hogy na jó, én adok neked egy fiat, te adsz nekem yeah. valami mást, akkor he, egyezünk meg. The debekérő, you know, invoice. And, Itt a debekérő, így, így kell fizetned you know, underline the, the határidő. Aláhúzta a határidőt, hogy eddig you know. kérem a pénzt. And, uh, and if it doesn't, if this doesn't work, I'll just go find another another man. És akkor ha nem fizeted be, akkor találok egy másik embert helyetted. Or Abraham saying, and if this doesn't come through, I'll just find myself another God. Vagy pedig, hogy <laughs> Ábrám azt mondta volna, hogy jó, hát ha nekem nem jön be ez az üzlet, akkor én majd egy másik Istent keresek magam. No, no. God sets the terms of the agreement. Nem, Isten szabta meg a szövetségnek a feltételeit. And uh, somewhere in, uh, I forget the verse number, but Jeremiah 34, God talks about this covenant. És a Jeremiás 34-ben a vers számát elfelejtettem, beszél az ige erről a szövetségről. You know, of cutting an animal. Hogy ketté vágnak egy állatot. Putting one side here and one side there. Egyik felét ide, másikat oda teszik. And then the two people who are entering into this contract, this covenant, walk through between the two bloody dead animals. És a két ember, aki szövetségre lép egymással, az a két, tehát a az véres, ö, meghalt állatok között ilyen kis folyosón így átmegy. And basically they're saying, we have agreed to something. És ezzel azt mondják, hogy mi megegyeztünk valamiben. And um, and if I don't come through on my part of the covenant. És ha én nem teljesítem a szerződésben rám szabott feltételeket. Be it to me, be it done to me the same as these animals. I deserve to die. Akkor ugyanez történjen velem, mint ezekkel az állatokkal. Tehát halált érdemlek, hogyha nem tartom be a szerződés feltételeit. And so this is this is the way a contract in those days was signed. Így írták alá idézőjelbe abban az időben a szerződéseket. But like I said, this isn't quite a contract, this is a covenant. De ezt már ugye mondtam, hogy ez nem egy szerződés, hanem inkább egy szövetség. And we're going to see a really interesting thing happen. És látjuk, hogy egy nagyon érdekes dolog történik. But first let's read uh, from verse 12. De olvassuk tovább a 12-es verstől. Naplementekor mély álom lepte meg Ábrámat, és íme rémület és nagy sötétség szállt őre át. Ekkor az úr azt mondta neki, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal. Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó bénségben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emória gonoszsága még nem telt be. Okay. So Abraham's question here was, how do I know that you're going to give me this land? Tehát Ábrahámnak ugye az volt a kérdése, hogy miről tudhatom meg, hogy öröklöm ezt a földet. God says, well, let's let's let's make a let's sign an agreement. Let's let's sign a covenant. Jó, akkor írjunk alá egy szövetséget, egy szerződést. And before the covenant és még ez előtt, is signed, eh, hogy aláírták volna, Abraham falls into a deep sleep. Ábrahámot mély álom lette meg. And it says dreadful and great darkness és fell azt upon mondja, him. hogy rémület és nagy sötétség szállt őre el. I think he's he's like in the presence of God, you know, like Szerintem ő egyszerűen csak Isten jelenlétében volt. Which is the way we would feel in the presence of God. És azt hiszem, hogy mi is így éreznénk magunkat Isten jelenlétében. I mean, you're afraid of something. Félsz valamitől. Okay, imagine being in the presence of of the all-powerful God. Akkor képzeld el ehhez a félelmethez képest, milyen lehet, hogy a mindenható Isten jelenlétében állsz. And God says, no, for certain. És azt mondta neki az Úr, tudván tudjad know for certain. And then he tells him a bit of the future. És right akkor egy picit belátást enged neki a, a jövőbe. But know for certain that these things will happen. Tehát tudván tudja, biztosan tudhatod, hogy ezek a dolgok megtörténnek. God has a has a has a, a script. Istennek már van egy forgatókönyve. He's got a plan. Ő neki van egy terve. Saint, You can know, you can count on it, it's going to happen. Azt mondja Ábrahámnak, hogy erre számíthatsz, ez, ebben biztos lehetsz, hogy ez így fog történni. God is not frustrated. Isten nem frusztrált. He will get what he wants. Mert ő, ő be fogja végezni azt, amit ő szeretne. He will arrange you know, history so that it serves his purpose. Ő úgy fogja rendezni a történelem eseményeit, hogy azok az ő céljait szolgálják. Abraham, know for certain. Ábrahám tudván tudjad. He says your your people a te magod, a te néped will be sojourners, they'll be exiles in a land that's not theirs. lesz olyan földön, amely nem az övé. For 400, for 400 years. 400 évig uh, nyomorgatják őket. And that's uh, where? És ez ugye hol volt? Egypt. Egyiptomban. Right? If you know the Bible history, you know that Abram's has a son, has another son. hogyha ismered a bibliai történeteket, akkor tudod, hogy Ábrahámnak tényleg születik majd egy fia, és neki is születik egy fia. Jacob's got 12 sons. Jákobnak 12 fia született. The second but last Joseph az goes to Egypt. előtti elmegy Egyiptomba, József. I can't wait to teach this. És alig várom, hogy már ide érjünk a tanításban. Like it's one of the most exciting you know, stories of the Bible. Szerintem a Biblia egyik legizgalmasabb története. Joseph in Egypt. József Egyiptomban. I mean, when I read the whole thing together, it makes me cry, you know. Amikor, It's uh, amikor az egész történetet elolvasom and, Józsefről, ez sírhatnékom van, annyira szép. And the whole family ends up in Egypt for 400 years. És ugye az egész család Egyiptomban telepszik le 400 évig. And God blesses them and they grow. Isten megáldja őket, növekszenek. Right? And then the Pharaoh, a new Pharaoh who doesn't, who didn't know Jo- Joseph. És egy új fáraó kerül a trónra, aki már nem ismerte Józsefet. He feels threatened by this big group of people that aren't Egyptians. Nagy félelemmel tölti el ez a nagy embercsoport, akik ugye nem egyiptomiak. But God brings them out of Egypt De by Isten the hand of Moses. őket Mózes keze által. One of the most famous Bible stories ever. Ez is talán a Biblia egyik legismertebb története. And here God is telling Abraham, this is this is going to happen. És itt Isten elmondja Ábrahámnak, hogy mi fog történni. And I will bring judgment against the nation they serve, against the Egyptians. És azt mondja, hogy de azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem. But you, Abraham, you will die in peace. Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, vagyis békességgel hunysz el. In a ripe old age. Egy jó vénységben temetnek el. And then verse 17. És a 17-es vers. És amikor a nap lement, és sötétség lett, íme egy füstölgő kemence, és tüzes fákja ment át a húsdarabok között. So here, Abraham, he's, he's, you know, the sun has gone down, it's dark. Itt ugye látjuk Ábrahámot, lemegy a nap, sötétség lett. He's having a vision. Volt egy víziója Istentől, right? látomása. And he sees the, the animals that Látta he's cut up. And he sees a smoking fire pot. És látja, lát egy füstölgő kemencét. flaming torch pass between the pieces. És egy tüzes fákját, ahogy így átmegy a húsdarabok között. Now, usually in cutting up, making a contract, they would both parts Both people would go through the animals. Amikor egy ilyen szerződést kötöttek, az akkori kultúrában az volt a szokás, hogy mind a két fél így áthaladt a, az állat felek között. But here what we see is that God alone Itt viszont azt látjuk, hogy csak Isten megáll passes through the animals. a húsdarabok között. He, he's signing There's, there's, no, there's no line on the contract for Abraham's signature. Ezen a szerződésen nincs kipontozott hely Ábrahám aláírása there's, számára. There's only God. Csak Isten számára van ilyen He's saying, vonal. This will happen. Hogy ez meg fog történni. I promised. Én megígértem. You can count on it. Erre számíthatsz, biztos lehet benne. And there's a sense in which God is uh, is accepting the curses of the contract. Ez olyan, mintha Isten magára vállalná a szerződés által bekövetkező átkokat is. Right? So if Abraham doesn't come through, tehát hogyha Ábrahám nem tartja be a részét, right? Abraham's kids they don't come through on their end of the end of the deal. Az ő gyermekei nem tartják be a szerződésben rögzített feltételeket. The curses of the contract won't fall on them. Akkor a ezáltal a szerződésbe foglalt átkok nem rájuk szállnak, to God. hanem Istenre. God saying, I am responsible for the blessing. Isten azt mondja, hogy én vagyok a felelős az áldásért. And the curses as well. És az átkokért is. That's why Jesus came. Ezért jött el Jézus. He He came to bless us. Ő azért jött el, hogy megáldjon minket. And to absorb all the curses of sin. És ugyanakkor magára vállalja a bűn minden átkát. Our faith You know, our salvation is not dependent on our works. A mi üdvösségünk az nem a cselekedeteinktől függ. It's not dependent on your goodness. Nem a te jóságodtól You're not good enough. Te nem vagy elég jó. I'm not good enough. Én sem. It doesn't depend on us. Nem rajtunk múlik. You didn't walk through those you know, those animals. Te sem mentél át itt a húsdarabok között. You didn't, you didn't sign your name on the contract. Te írtad alá a nevedet erre a szerződésre. God alone took responsibility for the curse. Csak Isten vállalta a felelősséget az átkokért is. And this is beautiful, isn't it? És ez csodálatos, nem? The way God deals with his people. Hogy Isten hogyan foglalkozik az ő népével. He's not like me sometimes. Nem okay? olyan, mint amilyen néha én vagyok. You know, I'm a dad. Én ugye apa vagyok. I've learned so much about God being, being a dad. <laughs> Annyira sokat tanultam Istenről azáltal, hogy apa vagyok. Yeah. If my kids do something wrong. Hogyha a gyerekeim valami rosszat tesznek. Yeah. If you, if you fix it. Ha meg, ha helyrehozod. Then we can talk. Akkor majd beszélünk. Maybe you guys had dads like that. Right? Lehet, hogy nektek is that's, mondta ezt az apukátok. No, that's not, that's not God's heart De towards kids. Istennek nem ilyen a szíve a gyermekei that's iránt. not God's heart toward his creation. Nem, nem ilyen Isten szíve az ő teremtményei iránt. You blew it. Elszúrtad. You, you made a mess of everything. Teljesen zűrzavart okoztál mindenből. You're running from me. Futsz előlem. But I'm, I'm gonna, I'm gonna make a way for you to come back. De én mint hogy Isten majd utat adok arra, hogy visszagyere hozzám. I'm going to send my son he's going to absorb all the curses. Én ö, ö, elküldöm az én fiamat, és ő magára vállalja az összes átkot. And leave for us, for you, all the blessings. És ő az átkokat magára vállalja, az összes áldást meg meg nektek itt megszakíthatja. We oh, see all this és right mindezt here, látjuk itt is. At the beginning. A legelején a történetnek. And Our relationship, man's relationship with God hasn't changed much. És az embernek az Istennel való kapcsolata nem változott sokat. God isn't in heaven saying, when you stop, you know, lying. Isten nem úgy ülött a mennyben, hogy azt mondogatja neked, hogy na, majd ha abba hagyod a, mondjuk rá, hazudozást, Then we can talk. akkor majd beszélünk. If you stop, you know, your bursts of rage. Hogyha abba hagyod ezeket a dőkitöréseidet, then we can talk. Na majd akkor beszélünk. Now obviously God does not want us to lie. Természetesen Isten nem akarja, hogy doesn't want us to be angry. Nem akarja azt, hogy hogy haragban viselkedjünk egymással. Because God knows that sin hurts us. Mert tudja nagyon jól, hogy a bűn az, az fájdalmat okoz Destroys nekünk, us. Elpusztít minket. He doesn't want us to live in sin. Nem akarja, hogy bűnben éljünk. But he's not up in heaven saying, When you clean up your act, De nem úgy ül fönn a mely, mert azt mondja, na, majd ha összeszeded magad, then we can talk. akkor majd szóba állok veled. But no, he says, come as you are. Nem, hanem azt mondja, hogy gyere úgy, ahogy vagy. Come as you are. Gyere úgy pontosan, ahogy vagy. With all your problems. Az összes problémáddal. With your lying tongue. Akár a, a hazug nyelveddel. With your fits of anger. Vagy a dűkitöréseiddel. With all of that. Vagy bármi más bűnöddel. With all your fears with all your failures, with all your doubts, just come, come. mindegy, csak gyere come. I've, I've absorbed the curses of the covenant. Én vállaltam a szerződésben foglalt átkokat. Trust me. Bíz bennem. Trust me. Bízzál meg bennem. Trust Jesus. Bízzál Jézusban. Follow Jesus. És kövesd őt. And you know when we do that, és amikor ezt megtesszük, when we trust Him, és bízunk benne, when we follow Him, és őt követjük, when we, when we look for Him, you know, when we pray and read our Bibles, when we seek Him, és őt keressük, és, és imádkozunk hozzá, és olvassuk az igét, God, by His Word and through His Holy Spirit, changes us. Akkor Isten hűen az ő igéjéhez és az ő szent lelkében ő megváltoztat minket. Slowly, lassan. <laughs> Sometimes we feel like Abraham. Lass, néha úgy érezzük magunkat, mint Ábrahám. Come on, God, time's running out. Gyerünk már, Istenem, hát kifut, kifutunk az időből. My wife's not getting any younger. <laughs> Feleségem nem fiatalodik. <laughs> you know, gotta have a child, you know. Hogy, what are you thinking, God? Come on. És akkor így gondolkozik, hogy Istenem, gyerünk, Sometimes we feel like that too. God, how long am I going to struggle with this? Nem, sokszor mi is így érezzük, hogy Uram, hát mennyi ideig fog még viaskodni ugyanezzel a bűnnel. How long? How long? Meddig? Well, God is, God is patient. De Isten türelmes. But when we follow Jesus, amikor Jézust követjük, through His Word and through His Holy Spirit, He changes us. az ő és az ő szent lelkén keresztül megváltoztat minket. It's all, it's all about what He does. És mindez arról szól, hogy ő mit csinál, We need to trust Him. és nekünk bíznunk kell benne. So God alone passes between the pieces Tehát Isten egyedül megy át a húsdarabok között. And it says, verse 18, On that day the Lord made a covenant with Abraham, or Abram. He hasn't changed his name yet. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, ugye még akkor nem változtatta meg a nevét. To your offspring I give this land. És ezt mondta, a te magodnak adom ezt a földet. From the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Egyiptom folyójától fogva a nagy folyóig, az Eufráteszig. the land of the Kenites, and the Kez- Kenizzites, and the Cadmonites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaim, the Am- Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. A kénieket, jenizieket, kandóniaiakat, hetitákat, perizieket és refiákat, refiákat, az emóriakat, kánániakat, girgásiakat és jébusziakat. Now, here at the end, I just want to speak to those who really, you know, kind of in a place like Abraham. Itt a végén most csak azokhoz szeretnék beszélni, akik Ábrahámhoz hasonló helyen vannak. Um, and I'm pretty sure that some of you are. És biztos vagyok benne, hogy vannak közöttetek ilyenek. And if you're not, I'm sure that someday you will be. És hogyha még most nem, akkor valószínűleg egy nap majd ott, ott leszel te is. Where you're filled with fear and worry tele vagy félelemmel, aggodalmakkal. You're wondering, has God forgotten about you? Talán azon gondolkozol, hogy Isten vajon elfelejtkezett rólad. I remember when I started following him in in, the, in the, the zeal in my heart and how sure I was. Emlékszem, amikor elkezdtem az Urat követni, hogy milyen buzgóság volt a szívemben, és mennyire biztos voltam mindenben. And, you know, and I, I remember seeing the first fruits of faith, you know, when I first when I first experienced peace, and it was so good. És emlékszem a, a, a hitemnek az első gyümölcseire, amikor először megtapasztaltam azt a békességet az Úrtól, annyira jó volt. But now, like Abraham, I'm just living in a tent near some oak trees. És most ugyanúgy, mint Ábrahám, egy, egy tölgyes mellett élek, egy, egy sátorban. Just getting older every day. Minden nap öregszem. Just wondering, has God forgotten about me? És akkor sokszor azon gondolkozom, hogy Isten elfelejtkezett rólam. I just want to encourage you. Szeretnélek bátorítani. God has not forgotten about you. Hogy nem, Isten nem felejtkezett el rólad. He knows your name. Tudja a nevedet. He, he knows the things that he's placed in your heart. Tudja pontosan, hogy milyen dolgokat tett a te szívedbe. I, I know I feel like this sometimes when it, when it comes to like the church and ministry and tatabánya. Tudom, hogy sokszor én is így érzem magamat, amikor a szolgálatra, meg a tatabánya gyülekezetre gondolok. You know, it's been eight years since we, we moved to tatabánya. Nyolc éve költöztünk ide. Or nine? Almost Almost nine. Majdnem kilenc. Yeah. And, and I thought, ah, certainly in seven years, you know, we'll see breakthroughs in the city where people are becoming believers, és the growing. Arra gondoltam, hogy hát mondjuk 7 éven belül biztos látunk ilyen nagy áttöréseket a városban, hogy sokan jönnek az Úrhoz, és a gyülekezetek növekszenek. And, and sometimes I, I ask God, God, what, you know, like where, why is it so hard for people to, to give their lives to you. És néha megkérdezem az Urat, hogy miért annyira nehéz az embereknek, hogy átadják az életüket neked. You know, I share the gospel with people and they say, oh, that sounds really interesting, that sounds really good. Sokszor elmondom az evangéliumot az embereknek, és azt mondják, hogy ó, oh, hát ez nagyon érdekes, és ez olyan jól hangzik. Yeah, if there's a God and he loves me, that's good news. It's, Ó, it's tényleg cool. van egy Isten, és ő szeret engem. Ez, ez jó hír, ez, ez nagyon jó. I just don't believe it. De hát nem <laughs> hiszek benne. Why not? De hát miért nem? <laughs> you got any better news? Van, van ennél jobb híred? You know, and I'm like, God, what, why, why is it so hard to Néha minister in this town? Hogy, Istenem, miért ennyire nehéz szolgálni ebben a városban? In this country. Ebben az országban. In, in, in these days that ebben, we have. Why ebben is it so a világban, hard? ahol, amiben élünk, ebben a korban. And, and, and sometimes I mean, I'm not up in the early morning, but sometimes I'm up at, at night going, God, why? És néha, ha nem is hajnalban, inkább késő este fenn vagyok, és és gondolkozom, hogy Istenem, miért? And maybe you're like that, you know, with, with a, a personal issue or Lehet, hogy te is így vagy akár egy személyes dologgal az életedben. You're going, God, what, where, talán azt kérdezed, hogy Isten, hol vagy, vagy, vagy miért van ez? I just want to encourage you, God is patient. Én csak arra szeretnék téged bátorítani, hogy Isten türelmes. He's very patient. Nagyon türelmes. I mean, it, it, it takes him um, at least 25 years to give Abraham the one son. Legalább 25 évbe tellett az, hogy Ábrahámnak egy fiút adott. You know, it, it took, it took uh, Moses 40 years in the desert. Mózes ugye 40 évig volt uh, a pusztában. Before he went back to Egypt to fulfill his calling to call the Israelites out of Egypt. Mielőtt visszament Egyiptomba, és elhívta volna a népét, hogy, hogy kihozza őket Egyiptomból. Uh, Paul, we don't know all what he did during that time, but he spent 14 years in Arabia in the desert before he went on his missionary journeys. Pálról nem tudunk részleteket, de tudjuk, hogy 14 évig ö, ö, volt ő is az arábiai sivatagban, és, és, és azután kezdte el ezeket a missziós útjait. David was anointed king. Dávid felkent király volt. As a young boy. Már ifjú korában, fiatal fiú korában. But he had to wait years and years. Mégis éveket kellett várnia. Living in caves. És ő is barlangokban right? lakott. Before he became the king. Mielőtt God király lett. Is, God is patient. Isten türelmes. And it could be that some of the things that God has put in my heart in terms of ministry for Tatabánya. És lehet, hogy azok a dolgok, amiket Isten a szívembe adott, szolgálattal kapcsolatban, tatabányával kapcsolatban. Lehet, hogy ezeket én nem fogom már látni. Maybe there are things for my sons to do. Lehet, hogy van ezekből olyan, amit majd az én fiaim fognak You know, maybe it's things that, you know, you know, Lutzko or Richie, you know, maybe maybe they're gonna continue the, the things that God has put in in my heart. Maybe vagy, he's put them in your heart too. Vagy a Lackó, vagy a Ricsi, a fiatalabb generáció fogja véghez vinni ezeket a dolgokat. God's patient. Isten türelmes. We know concerning Tatabánya, he wants everybody to be saved. Tudjuk Tatabányával kapcsolatban is, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. And come to the knowledge of him. És az ő megismerésére That's his will. Ez az ő akarata. That's what he wants. Ezt akarja ő. Maybe I won't see it. Lehet, hogy én ezt nem fogom már látni. But will I trust him? De bízok az Úrban. And just be faithful in what I know he wants me to do? És hűséges maradok abban, amit kér tőlem, hogy megtegyek. I hope so. Hát remélem, hogy igen. So wherever, situation you're in. Tehát bármi is legyen a te helyzeted. You have to know that God is patient. Tudnod kell azt, hogy Isten türelmes. He, he's got a long-term plan. Neki hosszú távú tervei vannak. Not a short-term fix. Nem egy ilyen rövid távú kis megoldása. He's got a long-term plan. Neki hosszú távú tervei vannak. And he thinks in terms of generations. És ő nemzedékekben gondolkodik. Years. Években. I know as I study this, as I study the life of Abraham, I, I, I, I start to think of my kids. És amikor én Ábrám yeah. életét tanulmányozom, elkezdek okay. a gyerekeimen gondolkodni. Okay, if, if, if maybe God isn't going to bring a revival through me somehow. Lehet, yeah. hogy Isten nem rajtam keresztül fog mondjuk ébredést hozni. But, but maybe through my kids. Lehet, hogy a gyerekeimen keresztül. Are they, are they prepared to follow Jesus? Ők készek-e arra, hogy Jézust kövessék? No. I, I can't light the fire, you know, in their hearts. Én nem tudom meggyújtani a szívükben a tüzet. But, but But I can fill their hearts with dry wood. De megtölthetem a szívüket száraz fával. So that when the So that when God brings the, the match, hogy amikor Isten hozza a gyufát, akkor tehát ők készek legyenek I can prepare them for life. Elő tudom őket készíteni. With Jesus. A Jézussal való életre. Right? And you can do the same thing. És te is megteheted ugyanezt. Now I think I I've kind of wandered a bit today. Azt hiszem, hogy egy kicsit elkalandoztam. But I hope you all have something to take home. De remélem, hogy mindannyian uh, valamivel távoztok a tarsajtokban. And I hope that uh, your hearts are filled with faith right now. És remélem, hogy a szívetek tele van hittel most. Just knowing that God knows your name. Csak tudjátok azt, hogy Isten tudja a neveteket. He hasn't forgotten about you. Nem feledkezett meg rólatok. And that we can go out tonight and look at the same stars that Abraham looked at. És ma este kimehetünk és megnézhetjük ugyanazokat a csillagokat, amelyeket Ábrahám is megnézett. And, and you and I, we can know that God is the same today as he was then. És te és én is tudhatjuk, hogy Isten ugyanaz most is, mint aki régen volt. We can trust him. És ugyanúgy bízhatunk benne. He made the stars. Ő alkotta a csillagokat. He knows what's going on. És ő tudja, hogy mi folyik. Lord Jesus, thank you so much for your goodness. Uram, köszönjük neked a te jóságodat. Thank you for the way you, deal, you dealt with Abraham. Köszönöm azt, ahogy, ahogy foglalkoztál Ábrahámmal. And uh, thank you for the, the, the gentle way you deal with us. Köszönjük azt a gyengéd módot, ahogy velünk is foglalkozol. Help us to, to trust you. Segíts nekünk, hogy benned bízzunk. To have faith in the things that are not seen. Hogy hittel legyünk az a felé a dolg, azok felé a dolgok felé, akik, amiket nem látunk. That we would follow you. Téged kövessünk. And trust you. És benned bízunk. And we thank you that you've promised to save us. És köszönöm azt, hogy megígérted, hogy megmentesz minket. To be a blessing to us. És hogy áldás leszel számunkra. You promised to form and shape our lives. Te azt ígérted, hogy te változtatni fogod és formálni fogod az életünket. Into the likeness of your son Jesus. A te fiad Jézus képére. Glory be to you, Jesus. Dicsőség legyen neked, Jézus. Thank you for coming. Köszönöm, hogy eljöttél. Thank you for dying. Köszönöm, hogy meghaltál. And thank you for raising from the death. Köszönöm, hogy feltámadtál. Thank you for making great promises to us that our eyes haven't seen, our ears haven't heard. Köszönöm, hogy olyan ígéreteket tettél nekünk, amelyeket szem nem látott és fül nem hallott. That uh, we will join you in glory one day. Hogy egy nap a dicsőségben csatlakozhatunk hozzád. Jesus name. Jézus Amen. nevében. Amen.